Медатна сабота средишен стих за проучување беше Исаија 5.20, па пак ќе почнеме некаде од тука за да поврземе. Значи Исаија 5.20 ќе отвориме. Пророкот има посебно неблагодарна работа, значи да излезе и онака со висок глас <laughs> да вика на Божиот народ за да го врати назад кон Словото, кон вистината, кон доброто. Тоа го имал како задача Исаија, ова вест упатено до Јуда, до Јужното царство. И еден стих кој што на вистина е толку актуелен и денеска, и кој што е за препастувачки, че докаде може да дојде Божиот народ, а не па да збориме за остатнатите. Значи, Исаја 5.20 вели, тешко им на оние што злото го нарекува добро, а доброто зло, кои прават светлина од темнината, а од светлината темнина, што горчливото го прават благо, а благото горчливо. Веќе минатиот пат спомнавме многу нешто, но продолжиме да читаме до 25 од стих некаде. 21 стих вели, тешко им на оние кои што се мудри во собствените очи и умни сами, само пред себе. Тешко им на оние кои што се силни во виното и јунаци во мешањето на силните пијалаци. И на оние кои го бранат виновникот за подкуп, а праведникот го лишуваат од правдата. Затоа, како што огнот ја проголтува сламата и како што сувата треба, исчезнува во пламенот, така ќе изгине нивниот корен нивната папка ќе се разлете како прав, зашто го отфрлија законот на Господа на двоинствата и го презреа словото на Израелевиот светец, затоа се распали Господовиот гнев против неговиот народ и тој крена рака на него и го удри, па се стресува горите, нивните стебла лежат по улиците како отпадоци, но неговиот гнев уште не се смири и раката му е уште крената. И е минатиот пат за оваа морална перверзија, која што е и наша невие, како да вика, како да повикува за Божиот гнев. И видовте ли која е причината заради паѓањето во, значи, во, во зло? Еве, повторно законот Божи тук. А, а, доста стана збор за него за време на пуката. Значи, зошто го отфрлија законот на Господа над воинствата? и го презреа словото на Израелевиот светец. Ја фрлија Библијата, го фрлија законот, го тргнаа и ете ти зло. Значи, законот е даден за да се познае гревот. тоа законот е и тука апсолутниот авторитет Бож, Бог, Божиот глас зборува преку целото слово и пред се преку законот. Законот кажува што е добро, што е зло, односно Господ нема. Ако го тргнете законот, ако ја тргнете Библијата, тоаш што е зло, што е добро? Нешто за тебе е добро, за мене е зло. За мене па нешто друго е добро, а за тебе па може да биде зло. И ете ви го, тој хаос, морално паѓање и морална перверзија. Мрачниот среден век, зошто се нарекува, зошто го викаме мрачен? Па е од тие причини, повторно. Било било тргнато Словото Божие. Да не зборуваме за законот. Словото Божие било тргнато далеко од народот. Црквата била таа, незиниот авторитет бил тој кој што ќе кажел што е добро, а што е зло. И каква само злоупотреба имало над бедниот народ во тоа време. За сметка на тоа се богатела црквата. И сега, Ако не била реформацијата, че е повторно во контекст на деноје годишнината, 500 годишнината, ако не била реформацијата, ако не биле тие луѓе кои што Господ ги подигнал, кој знае до кога ќе се влечкаше тоа, тој темен век? И ќе немаше просперитет воопшто во секој поглед обштеството и, и, и светот воопшто. Господ подигна своји луѓе, реформатори, за кои што ќе се подсетиме денеска на некои од нивните изјави, за да се охрабриме и за да видиме што е тоа што нив ги држело, што е тоа што може и нас да не одржи во ова време во кое што живееме. Но сега прашањето е, кон што се движиме ние? Е, реформација, 500 години од реформацијата, кон што се движиме? Ако цело време се одвива реформа на обштеството, општо на се, на црквата, што ние би требало да видиме, да видиме, да се движиме кон еден бел ден, значи, а, односно кон а, посветување, кон а, просветлување на општеството и на светот околу нас. Но, за жал, гледаме некоја друга слика. И повеќе се движиме кон ова морална перверзија за која што стана збор. Се трга и законот, се трга Библијата, а, верски заедници, луѓе кои што, чии што предводници биле и Марти Лутер, Виклиф, Бесли, така натаму, го тргаат и законот, ја тргаат и Библијата, а слават 500 години од реформата. Што се случува? И зашто е тоа така? Во кој правец оди човештвото и верништвото? Фала му на Господа за големата борба. Големата борба е на такво просветлување, една таква актуелна книга посебно во наше време. Е што кажува еден од цитатите, иако скоро сите цитати што ќе ги читам ќе бидат од големата борба, што вели протестантите во Соединетите држави ќе бидат први кои ќе подадат рака преку безната, за да ја прифатат раката на спиритизмот. Тие ќе ја прифатат раката на римската власт и под влијание на овој троен сојуз оваа земја ќе поеде по стапките на Рим, со тоа што ќе ги гази правата на совест. Зарем не е тоа вистина, зарем тоа не се случува. Па е, од неодамна имавме, нели, тука и видеа, и баш и вчера и Данило ми прати а, исто, слично видео, кај што исто, бе, исто беше спомнат тој Тони Палмер, а, еден од тие водачи таму на а, харизматското движење, заедно со оној Кенет Копланд, ли, како се викаше, да, инаку Тони Палмер кратко после она негово повикување на зближување со папата доживеа собраќање на несреќа, значи не е веќе меѓу меѓу живите, но како и да е, секјавате на тоа видео, мислам дека го прикажувавме тука, а, каде а, се тие прикажува пред своето верништво обраќање на папата и самиот Тони, Тони Палмер објави, значи тоа беше 2014, не знам кога беше, скоро беше дека уште 99-та лутеранската црква се сближува со католичката а, и протест веќе не постои, протест нема, па тогаш нема потреба ни од протестантизам. Тоа беа негови зборови. И потоа имаше некоја молитва, односно блебетање на некој непознат јазик таму, не знам како што, нели, харизматите тоа го прават, и величење на на папата. И тоа се случува во Америка. Видите колку е актуелна оваа книга Големата борба. Видите колку просветлување дава Големата борба. Не само за нас, меѓутоа и за светот. И затоа фалимо на Господа што ете отпечативме голем број на примеруци и, и фалимо на Бога што тоа се дели. Затоа што светот треба да свати, да разбере во кој правец оди работата. Интересно е што протестантите се тие кои што подаваат рака. Што се сменило? Значи, нешто се менува, менува кај протестантите. Рим се менували. Се имали сменето Рим? Па веќе видиме, значи, зошто станали Мартин Лутер и Виклиф и така натаму да протестираат, да реформираат од тоа време. Рим не ја напуштил својата вероисповед, својата доктрина. 13 глава Откровение, 2 стих, што ни вели, како е опишен оној звер, што излегува од од земјата. Вториот стих, доволно е само, и зверот што го видов беше како леопард, Панозите му беа како мечки, и така надолу, така надолу. Како леопард. Леопардот ги менјава ли своите шари, што вели таму Еремија? 13.23. Па не може да ги смени, не, не ги менува. Но тоа додатно го подврдуваат и списте Нелен Вајт и повторно ќе кажем, големата борба, не само Библијата. И тоа имам за цел денеска, да се подсетиме на оние реформатори, меѓу кои пред се Джон Виклиф, Јан Хус и пред се Мартин Лутер, ќе читам некои од нивните изјави, но пред тоа да прочитаме во Матеј 10 глава стихови кои што исто така кажуваат што се ќе се случува. Што може да му се случи на верното чедо Божие. 10 глава Матеј од 16 стих. Ете, јас ви испрќам како овце меѓу волци, вели Исус. Затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулови. Чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Ќе ви изведуваат пред управителите и царевите. Тоа баш ќе го видиме од примерите на Мартин Лутер, на Хус, на Виклиф. Значи, може и тоа да се случи, да не изведат пред управителите, пред царевите, пред влада, пред председател на влада, пред што ти ја знам. А, заради мене, за сведошто на нив и на народите, ако ќе ја предадат, не грижите се како или што ќе зборувате, зашто во оној час ви е дадено што треба да кажете. Тоа баш се гледа во примерот на Мартин Лутер. Ја вчера вечерта гледав и филм, германска верзија, и тоа во два дела е успеав едниот дел да го изгледам, германска верзија на Марти Лутер и се вика Реформација филмот. Во два дела е, прв и втор дел. И баш таму беше меѓу другото спомнато и Сола, Кристос, значи меѓу тие други три и четвртот. А, и интересно, добро направен филм. А, и сетете се само ако сте огледали оно и другиот, протестантската верзија на Мартин Лутер, каква мака имаше Мартин кога рече почекате, дайте ми време, нели, пред да излезе пред а, велико достојниците таму, и цареви, и кнезови, и свештеници, а, и каква мака, и каква борба имаше самиот со себе и со Господа во она молитва кој што подосни ќе ја прочитам. Но Господ е тој кој што вели нема што да се грижите што ќе кажете. И ако бидете изведени пред цареви, ќе бидете бестрашни, нема да имате страв. Нормално ако се на Божја страна. да не ги читам сите овие стихови, овде има многу. Нели вели твоите домашни ќе станат против тебе и така натаму и така натаму. Само заради вистината. Еве да почнеме од Џон Виклиф. Не се задржувам многу, знаете, сте читале кој е и што е и како е реформатор во Англија некои од неговите изјави. Да видиме каква вера имале тие луѓе, од каде им потекнувала таа вера. Вели, што мислите, со кого се борите? Тоа е негде при крајот неговиот живот, ако се сетите само низ какви перипетии поминувал, како Господ го вадел од разни ситуации, де ке умрел едниот папа, де после двајца папи спротиставени еден на, еден на друг, па го заборавиле, виклив го извадели од... Па после дури срце фудар добил човекот при делење на света вечера, за да го спаси од апсење и така натаму и така натаму. Вели, што мислите, со кого се борите? Ги прашал, вели, најпосле, кога нели ки излезе пред нив. Зар со еден старец, кој со едната нога веќе е во гроб? Не. Вие се борите против вистината која е посилна од сите вас и која ќе ве победи. Каква храброст, каква сила, какво бракење. Кога го кажа вели ова, излегол од судската сала и никој од неговите непријатели не се ни осмило да го запре. <laughs> Нешто друго. Не е потребно човек, вели, да оди далеку за да бара круна на маченик. Велел тој. Проповеда им го Христовото Евангелие на горделивите бискупи, и мачеништвото нема да те одмине. Да живеам и да молчам, во никој случај, нека падне ударот, јас го чекам. Кога имате вестината, кога гледате какво зло околу вас се случува, каква злоупотреба пред се на свештенството тогаш, со кој што се сочили и Виклиф, и Хуси, такво било времето, едноставно, црквата владејала. Не можеле да молчат, едноставно не можеле да молчат. И сега дори Елен Вајд вели овде, вели, а, како било тоа со Виклив а, а, случајот и со Хус и со Мартин Лутер. Значи, тие биле верни римокатолици. Бил воспитан, почитуван во Римската црква како божествена установа и низиниот авторитет како непогрешен. И со слепа доверба ја примал за цврстената и легодична наука и обичаите, но сето тоа го напуштил за да го слуша само Божиото Слово. И тоа каде ја црпеле верата. Кој беше проблемот за да се појави една морална изопаченост? Отфрлани на Библијата, на Божето Слово, на Законот. А еве каде се црпи верата, каде се црпи моралот, каде се гледа доброто, каде се прима доброто и се добива сила да се врши добро. Значи, сето тоа го напуштил за да го слуша само Божето Слово. Народот го патувал на Светото Писмо да го прима како врховен авторитет. Не црквата, Светото писмо е врховен авторитет. Господ е врховен авторитет. Наместо да го слуша гласот на црквата, кој зборува преку папата, извил дека единствен авторитет е Божиот глас, кој ни зборува преку неговото слово. Учил дека Библијата е совршено откровение на Божјата воља, а Светиот Дух неизин единствен толкувач. Мора да кратиме Хус, Со какво лице би можел да го гледам небото, вели Хус? Со какво око би можел да го погледам мноштото народ кому му го проповедам чистото Евангелие? Не, јас мислам дека нивното спасение е поважно од моето бедно тело. Ова е пред самата негова екзекуција. Што вели сега е осудено на смрт, осудено на смрт. Тогаш почнале од него да се облекуваат делови од облеката и секој бискуп изговарал по едно проклетство извршувајќи го својот дел на церемонијата. Тоа било таква една цела церемонија, помпезност, глума, мислам, цела една драма се правело за пред народот, за да се заплаши, за да се држи во страф, во незнаење. На главата му ставиле капа од хартија во вид на митра со надпис «Архиеретик», на која биле насликани страшни гјаволи. Хус извикнал, со радост ке ја носам оваа круна заради Тебе, о Исусе, кој заради мене си носел трнов венец. На самата клада, кога бил ставен. О, какви, од, од какви заблуди да се откажам пред, пред самото ставање на кладата, која барале од него да се откаже од ересите, кои што ги проповедал. Од какви заблуди да се откажам, вели. Не се чувствувам ниту малку виновен, го повикувам Бога за сведок, дека се што сум го проповедал и што сум го пишувал, има за цел да ги отргне душите од гревот и пропаст. Затоа со голема радост и со својата крв ке ги запечатам вистините што сум ги проповедал и за кои сум пишувал. Која го обвил пламенот, што почнал да пее. Исусе, сине Давидов, смилуе ми се. И така продолжил се доека неговиот глас не замолкнал за секојаш. Хус виклив, каде се сега нивните следбеници? Читаат ли некојаш да видат како се држеле Хус, Виклив, Јероним? Сега дојдеме кај Лутер. Или, баш она, оние 95 тези кои што беа спомнати на 31. октомври фактички на некој начин е како датум од кога започнала реформацијата, иеко нели Виклиф и Хусен и порано, стотина години. Еве што вели Лутер. Јас сум како Еремија, човек против кого секој вика. Но колку повеќе непријатели ми, непријатели ми се закануваат, мојата радост е поголема. Радувајте се, пак ви велам, радувајте се. Тие веќе ја озогласија мојата чест и моето добро име. Лутер било загласен меѓу народот. Какви мигови поминувал. Ми остана уште едно, моето бедно тело, значи слично како хус. и него нека го земат, со тоа ќе ми го скусат животот за неколку часа, но душата не може да ме отземат. Во овој истиот текст подолу стои, не се плашете, значи во Матеј 10 глава, од оние кои што, нели, може да губија телото, а на душата не може да и напакост. Туку плашете се од оној кој што и телото и душата може да ги уништи од Господа. Вели, оној што сака на светот да му го објави Христовото Слово, мора секој час да биде готов да умре. Ова изива на Лутер. Која вера, која што ни е потребна, ние не знаеме со што се се соочуваме. Со нова инквизиција, би кажа. Ги читам, вели, папските декрети, му му пишувал на Спалатин, еден од неговите работници, и ти велам, дека не знам дали може би папата е антихрист или негов пратеник. Толку лажно Христос е прикажан во тие декрети и дури распнат. Знаете, она папска була, подосна ќе ја запали. Како е интересно беше тоа прикажано во филмот, во германската верзија. Видео ова е интересна ситуација. Да се подсетите, ако сте заборавили, големата борба треба да се чита редовно толку актуелна книга. Рим се повеќе се лутел поради Лутеровите напади и некои од неговите фанатични противници. Некои од неговите фанатични противници, дури и некои професори на католичките универзитети изјавили дека оној што би го убил овој бунтовен калуѓер, со тоа не би сгрешил. Е, гледате, значи, време во кое што не се знае што е добро, што е зло, се е извртено, се е на главачки. Еден ден на реформаторот му пристапил некој странец со скриен пиштол под наметката и го прашал на насекаде се движи сам. Че лутер не со телохранители. А ој се опиштал под наметката и лутер му одговорил Јас сум во Божијата рака. Тоа е моја сила и штит. Што ми може човек? Кога ги слушнал овие зборови, странецот пребледел <laughs> и побегнал од него, како тука да било присутно некој небесно существо. Ако Бог е со нас, ако Бог е на наша страна, кој може да биде против нас? Какви пиштоли, какви закани, какви утени. Дори вели, се, се осврнува на универзитетите во тоа време, кој што, кој што текст толку многу може да се примени на денешно време. Лутер вели, се плашам дека универзитетите ќе станат широка врата на адот, ако таму трудолюбиво не се објаснува Светото Писмо и ако истото не се всадува во срцата на младите. Што ќе станат универзитетите? Широка врата на адот, ако не се прочува Светото Писмо. А кај во протестански, на протестански универзитети па се друго се прочува, ама само не Светото Писмо или многу малку. Никому не му советувам своето дете да го праќа онаму каде што мерилото на животот не е светото писмо. Секоја институција во која не се проучува постојано Божето Слово, ќе се изопачи. Еве, ја таа врска, отфрлање на светото писмо, занемарување на светото писмо, на Божиот глас, изопачување. Тоа е последицата. Гледајте преступно нешто. Вече што вели, кој знае, може би Бог ме избрал и ме повикал да го извршам ова дело. Нешто слично што каже, кој каже? Вакво нешто. Кој знае, може би за ова време мене естира да, тоа, малку да ве вклучам, да видам дали пратите. Зар не би требало да се плашат дека презирајќи ме мене го презираат лично Господа? Мојсе бил сам при излегувањето од Египет, Илија бил сам во времето на владењето на царот Ахав, Исаја бил сам во Иерусалим. Езекијал сам во Вавилон. Бог никогаш не е избрал за пророк некој поглавар свештенички или некоја друга голема личност. Тој обично бирал едноставни и презрени луѓе. Еднаш дури пастир, пастирот Амос. Во сите векови светиите биле присилени да ги караат големите царевите, кнезовите, свештениците, учените луѓе, изложувајќи го со тоа на опасност својот живот. Не велам дека, не велам дека јас сум пророк, вели Марти Лутер, но велам дека многу повеќе треба да се плашат затоа што јас сум сам, а не ги има многу. Ке рече некој, ово е лут. Не е лут, туку има силна вера, знае во кого верува. Тие треба да се плашат затоа што јас сум сам, а не ги има многу. Сигурен сум дека Божето Слово е со мене, а не со нив. Еве, од каде ја црпел верата. И сега, не може да не се прочитаат оние дел кога веќе се наоѓа во Вормс, иако нели предходно сакале да го разубедат, па кога ќе каже, ма, нека горат огнови колку што сакаат, јас ќе отидам и ќе влезам тамо во челуста на, на, на, на дзверот и ќе му ги скршам забите какви се тоа. Вели, ако, па дори колко што има керамиди на куките таму, сите тоа гјаволи нека бидат, па јас пак ќе отидам. Е, панел болен непосредно пред тоа, ако се присетувате. И вели, ако не можам во Вормс да дојдам здрав, нека ме пренеса таму како што сум <clears throat> болен. Зошто ако ме вика царот, не смем да се сомневам дека ме вика Бог не алудира на тоа дека царот е Бог, току затоа што тоа е должност да се излезе пред царот. Неверојатна а, ситуација и можност да се посведочи. <clears throat> Ако имаат намера против мене да употребат сила, што е веројатно, зашто не ме викаат сигурно за да бидат поучени, да го предадеме делото во Божи раци. Уште живе и владе оно што ги избавил тројцата млади луѓе од огнената печка. Ако не ме спаси тој, мојот живот не вреди многу. Мораме да спречиме Евангелието да не биде изложено на подбив од грешниците и да бидеме готови за него, да ја пролееме нашите крв, за да не триумфираат тие. Не можам да знам дали мојот живот или мојата смрт повеќе ќе послужи за спасение на сите. Очекувате од мене се, само не бегање и откажување. Ова е вера, вистина. Од мене може да очекувате се, ама не да бегам или да се откажам. Не. Да бегам не можам, а уште помалку да се откажам. И еве ја таа негова молитва, што спомнав. Значи, а, со ова само покажува, значи, дека навистина верувал во тоа, само вера, само милост, само Исус, само Библијата. Тој се чувствувал немокен. Знае пред кого ќе излезе и знае дека треба да го прослови Господа, знае дека тоа е Божие дело и се повикува на Господа и бара сила и помош од Него. Вели, о, семокен и вечен Боже, Ова е неверојатна молитва која што можеме едноставно да се ја научиме, да не кажам не онака по-католички, него вистина во кој правец би може да се молиме. О, семокен и вечен Боже, велел тој, колку е страшен овој свет! Ете, ја отворил својата челус да ме проголта, а јас толку малку се надевам во тебе. Ако морам да се подпирам, само врсилата на овој свет, тогаш за мене се е изгубено. Настапил мојот последен час, мојата осуда е изговорена. О, Господе, помогни ми, Ти против сета мудрост на овој свет, стори го тоа Ти сам, зашто тоа не е моје дело, туку Твое. Јас немам никаква лична работа овде, вели. Немам што да расправам со големците на овој свет. Но ова дело е Твое, тоа е праведно и вечно. О, Господи, помогни ми верен и непроменлив Боже, јас не се подпирам ниту на еден човек. Тоа би било залудно. Се што е човечко е несигурно. Се што доаѓа од човек пропаѓа. Ти ми избра за ова дело. Биди ти крај мене заради името на Твојот сакан Син Исус Христос, кој е моја одбрана, мој штит и моја силна тврдина. Ова заслужува едно големо амин. Навистина, величествена молитва. И сега се наоѓа пред сите тие великодостојници и немавете имал три врсти на книги кои што ги пишувал, нели, списи негови, и од никој од тие не сакал да се откаже. И видите што, како, каков тип на книги имал. Значи. Нели, денеска многу се зборува за толеранција, за така натаму и така натаму, иако ете, ќе кажат, па сепак, денешното време е поинакво, сепак дзверот не е дзвер, нели, и така натаму, и така натаму. Вели, преминувајќи веднаш на излагањето, објаснил дека сите негови дела немаат ист карактер. Во некој расправа за верата и за добрите дела, односно за оправдување со вера. Па нив дури неговите непријатели ги признале не само за безопасни, туку и за полезни. Да се откаже од нив, би значило да се отфрли вистината меѓу Христа и Сатана, што сите ја признаваат. Другите книги се состојат од списи што ја откриваат расипаноста и злоупотребата на папството. Да се откаже од овие дела би значило да се засили римската тиранија и широм да се отвори вратата за уште поголемо зло и поголеми беззаконија. Во третиот вид на своји книги станува против некои личности што ги бранеле јавните зла. Што се однесува до тие списи, признава дека често бил повеќе остар од колку што прилега, не тврди дека е без грешки, но не може да се откаже ниту од тие книги, зашто таквата постапка би ги охрабрила непријателите на вистината и тие би искористиле приликата Божиот народ да го гнетуваат со уште поголема свирпост. Внимавајте, значи, што се е имал да каже, што се е запишал и од ништо не остапил. И ова, ова се многу величествени зборови. Но јас сум само човек, а не Бог, вели тој. И за тоа, заради тоа, ќе се бранам како што се бранил Христос. Ако зборува лошо, докажете ми во што грешам. Дали ова што јас го проповедам е повикување на зло или на добро? Покажете ми, каде грешам? Поради тоа ве законувам со Божјата милост, возвишен царе, светли кнезови, и сите кои што сте присутни, без оглед на сталежот, да ми докажете од списите на пророците и апостолите дека сум сгрешил. Е, сола скриптура. Штом ќе бидам уверен во тоа, ќе се откажам од сите заблуди и прв ќе ги грабна моите списи и ги ги фрлам во огам. Но докажете ми преку писмото. Тоа веќе го нема меѓу протестантите. Или е на изумирање неверојатно држање, знаеме нели како Господ после се погрижил за него и за а, да го смести на сигурно да преведе новиот завет а, и за Виклиф не спомнав исто тој е превел Библијата на англиски. Значи направил големи дела Господ преку нив. Централно место, ако забележуваме Светото писмо, Библијата, верата таму се црпи, верата доаѓа од слушање на Божјата реч. А сето зло и изопачување доаѓа кога се трга Библијата на страна, Божиот закон, секако. Само на крајот, уште два цитати, кои што укажуваат на релевантноста на големата борба и на тоа колку ние сме луѓе со големи предности и благослови. Ние знаеме пред време што ќе биде. Нема потреба да се плашиме. Протестантите денес католицизмот го гледаат во многу по-поволна светлина, отколку во минатото. Ова се зборови запишени во големата борба. Значи, кога е пишувано до 1900, поновата верзија, до 911 некаде. На почетокот на 20 век, вели протестантите денес католицизмот го гледаат во многу по-поволна светлина, отколку во минатото. А како е па денеска? И гледате дека веќе се сближуваат лутеранската, англиканската одамна, овие харизматиците. Сега слушам и, а, и методистичката, веќе оди во тој правец. Се сближува се поголема, се забележува се поголема рамнодушност во врска со науките што ги разделуваат протестантските цркви по папската хиерархија. Не се гледа веќе на разликите. Нели она инклузивност за која што зборувавме минатиот пат, кој што збор кој што често пати ќе го слушнете и во политиката и секаде околу нас. Инклузивност, вклученост на сите толеранција. Се повеќе превладува мислењето дека различ, разликите за важните прашања не се толку големи како што се сметало и дека само малку попуштање од страна на протестантите може да доведе до подобри односи со Рим. Имало време, тоа време за кое што зборувавме, времето на Мартин и другите реформатори, кога протестантите високо ја ценеле слободата на совеста што било, била скапо платена, своите деца ги учеле да се гнасат од папството и секој стремеш кон пријателство со Рим го сметале за неверство кон Бога. Но колку поинакви се чувствата што денес се покажуваат. Мнозина сметат дека е неправедно што денешка Римската црква се проценува според стравотиите и безумноста на она што се што го отбележало времето на владењето во тоа време. Зато што сепак денеска не е така. Да, не е така, точно е. Тие оправдуваат незината страшна свирепост, прикажувајќи ја како одговор на дивјаштвото за тоа време, во мрачниот век. Но, големата борба вели, зар овие луѓе го заборавиле дрското полагање на право на непогрешливост? Кон оваа горделива власт, која оваа, која, која ова горделива власт го истакнувала меѓу Христа и Сатаната во текот на 800-тините години. Далеко од тоа да го напушти своето барање, Таа во 19. век го истакнува со уште поголема решителност. Црквата вели, папската црква, католичката црква, дека е непогрешлива, дека никогаш не сгрешила, ниту пак ќе сгреши според писмото, вели, кога и да е вели сгреши. Нема шанси да сгреши. Кој е овде авторитет? Тогаш, Ако се има ова предвид, како можеме да очекуваме дека таа ќе се откаже од начелата кои во текот на минатите векови управувале со неа? Папската црква никогаш нема да отстапи од своето барење за непогрешливост. И затоа се менуваат другите. Таа не се менува. Таа е мајката, а другите се керките, па сега си ги собира. Вели само нека се отстранат ограничувањата што сега ги поставуваат световните власти. И Рим повторно нека ја задобие својата некогашна власт, набргу ќе оживее неговото насилство и прогонство. Ова се пророчки зборови. Ова е големата борба. Ако не веруваме во ова, не сме адвентисти. Нека не се заборави дека Рим се фали токму со тоа што никогаш не се менува. а, Соединетите држави. Нека го усвојат принципот според кој црквата може да ја контролира државата. Значи спој на црква и држава, како што било во средниот брачен век. Ние ќе го добиеме повторно средниот брачен век. Верските прописи да се наметнуваат од страна на граѓански закони, накратко авторитетот на црквата и државата нека имаат власт на совеста и победата на Рим во оваа земја, се мисли на Америка, ќе биде осигурена. И ова се завршни зборови за денеска. Е, значи, еден аларм, предупредување. Божето Слово предупредило на непосредната опасност, што се приближува. Ако се отврли ова опомена, протестантскиот свет ќе искуси какви се вистинските намери на Рим. Ова е од 35-та глава во големата борба, намерите на папството но вели тогаш ќе биде предослан за да се избегне неговата стапица. Моките на Рим незабележано расте. Неговите учења имаат големо влијание врз законодавните собранија, врз црквите, врз човечките срца. Насекаде се чувствува неговото влијание. Влијањето на папството. Тој подига високи и огромни градби, во чиишто што тајни, се мисли на Рим, тој, подига високи и огромни градби во чишто тајни подземни простории ќе се повторат неговите поранешни прогонства. Тајно и незабележено тој ги зајакнува силите за да ги оствари своите цели и да изврши напад кога ќе настапи решавачкиот миг. Се што сака тој е да има по-погодна положба, а можност за тоа веќе му се дава. Набргу ние ќе видиме и ќе почувствуваме каква намера има Рим. Секој оној што сака да верува и да му биде послушен на Божието Слово, секој оној кој што е за доброто, со тоа ќе биде изложен на подбив и прогонство. Какво време доаѓа? Каде е реформацијата? Требаше да се очекува просветлување на овој свет. Ние сме тие кои што треба да го реформираме светот, да делуваме. Тоа е адвентичката црква. Се друго веќе отпаја. И само на крајот да спомнам неколку стихови. Значи, бурата е пред нас, која веќе зборувавме за онаа бура во 8 глава Матеј, минатиот пат, намерно не спомнав, но еве сега ќе ги спомнам последните зборови, како Исус ја завршува својата беседа на гората на блаженството. Секјавате ли како? Еве, со зборовите од 24 до 27 стих. И така секој, кој ги слуша овие мои зборови, се тоа на што го кажам. Сите овие збори, Библијата, Писмото. И ги исполнува. Еве верата и послушноста, верата кој што работи преку љубовта. Ќе го споредам јас со благоразумен човек, кој ја изградил својата куќа на камен. И заврна порорен дошт и надојдоа реки, дојде бурата, значи дувна ветрови и навалија на таа куќа, но таа не се раз, разурна зашто беше заснована на камен заснована на Христа, заснована на Словото, на речта. Затоа стоја и Мартин, и Виклиф, и Хус, и Јероним така силно. верат им беше во Божјата реч, во Господа. А секој оној кој што ги слуша овие мој зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, И заврна поравен дошт и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и незиното паѓање беше страшно, беше големо. Најдете време за другарување со Божето Слово, да црпиме мудрост, да црпиме храброст, сила, вера, да се дружиме со Господа на тој начин. И да тешки времења во кои што Само така ќе се одржиме. Да се огледаме и да се храбриме. Јас да ви кажам искрено, неверојатно се чувствувам секојаш кога одново и одново ги читам оние шеста и седма ли глава беа, или седма или осма за Лутер, двете глави за Лутер, значи во големата бора. Неверојатно се храбрам от таа негова силна вера. Јуто таа вера не е случајност. Заснована е на Божито Слово. И на целостна доверва нашиот Господ. Нека биде така и со нас. Амин.